irugarren atala. Legeak ze esaten du kaso betarako? Alegia, ba- intseminazio artifiziala eta manipulazio genetikoa baimentzen ditu, mm jartzen ditu, ze esaten du legea? Espainiako legea kasu honetan? Espen bai, hoi da. Zeren, bueno, karo, ikusi barko litzateke zer esaten duen eta no, pixka bat inguru maria behiratu, ezta? da? Osa, e, esango dizut, pauta jartzen du e, Europar Kontzailuko errekomendazio honek e, ez, da, ez da betetzeko beharrezkoa, eh? esaten dira direktiba batzuk, errekomendazio batzuk erkatu. Eta eh, esate baterako lege Espainiarrak rekomendazio hau gainditu egiten du erabat. Osa, errekomendazioak eh, ahaltzen dituenak, baina askoz gehiago ahaltzen ditu. Lege suediarrak ez Espainiarrak hainbeste, nahiz eta ez duen eh, erabat hain zabal behintzat gai hau tratatzen, lege Espainiarrak zabalago tratatzen du alegia, eta bestela lege alemaniarrak duela gutxi atera den honek oso murrizki tratatzen ditu kasuak. Esaterako, ba, deigarrienak izango lirateke, posmorte mintseminazioa badakizuen ez dakit. Esplikazazu pixka bat. Ba, bai. izango litzateke, bueno, ni zientifiko ez nago batea eutera itzatua, baina simpleki izango litzateke. Artu eh, gizonezko baten gametuak, krio konservatzioan utzi ban, semen banku batean, eta gizonezko hau ondoren, bere semenaz emakumea ernaldu. Beraz, jaio jaioko litzateke aur bat, bere konzepzioa baino lehenago umezurtz litzatekeena. Mhm. Orduan, e, Europar kontseiluak hau erabat debekatu egiten du. Lege alemaniarrak erabat debekatu egiten du. E, lege suediarrak onartzen du murriztapen batekin, eta lege espainiarrak onartu egiten du. Hau da, printzipio general bat, printzipio orokor bat, esaten du, e, artikulu batean, esaten du, debekatu egiten dela, baina gero berehala esaten du senarrak e, egiten badu edo lagunak zeren importantea da ikustea legeak berdin berdin tratatzen dituela bikoteak eskondurik ala ez eskongabe daudenak. Orduan kasu honetan esaten du senarrak ala lagunak eh, testamentuz edo eskritura publikoz e, esaten badu bere hil ondorengo e, gametu horiek bere <clears throat> laguna ala emaztea bertatu ernaltzeko balioko luketela, kasu horretan jaioko litzateke aurra ba, aitaren abizinarekin eta aitaren dekotzaren eskubidearekin jaiuko litzateke, bestela ez. Ba, kuriosoa da, kuriosoa da zen dago murriztapen bat. Esaten da, e, em, gizonezkoa hil da, zei hilabetetara, gerretu beharko litzateke dela ernalketa. Hau da, ernalketa hau egiten da bitro, in vitro batean. Eta espalin ba, e, ez daude, e, garantia guztiak, berme guztiak hau aurrera aterako denik, euneko hogei, hogeita markasuak gertatzen dira normalean. Orduan, eman dezagun, ernalketa hau gertatzen dela, baina e, ahil hil eta zehila geroago. Ba, ala balin bada, jaioko den aurrak ez izango bere aitaren abizena emateko eskubiderik, ez eta oinordekotza eskubiderik ere. Zehila eta aurrea jaiotzen balin bada orduan bai. Mhm. Hori kuriosoa da. Eta kuriosoa, eh? hori jartzea. Eta batean eta bestean diferente izatea gainera. Era bat diferente, pentsa zu. Irugarren atalaren amaiera.